alloh taolo yangi bo'lgan oilaga baxtu saodat shariatga muvofiq hayot nasib aylagan bo'lsin azizlar albatta har bir narsada ixlos bo'lishlik talab qilinadi dinimiz eng asosiysi islom iymon va ixlosga qurilingan dinlar hisoblanadi chunki iymoni va islomdan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytgan edik ehson ixlos ehsondir ya'ni alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishlik beriyo ibodat qilishlikka tananiladi har bir narsada xolislik bo'lsagina ko'zlanayotgan narsamizdan alloh taolo manfaat beradi shuningdek mana shunday marosimlarda ham va boshqa boshqa ibodatlarimizda ham xolis alloh uchun bo'lishlik talab qilinadi va buning uchun savob olinadi mana bugun e, bu xonadon ahillari kamoli ixlos bilan xulusi niyat bilan sizlarni taklif qilib to'y qilayotganini e'lon qilishlik maqsadida ushbu nikohlarini e'lon qilish maqsadida mana bu to'yni tashkil qilibdilar va bizlarni ham taklif qildilarki bir oz bo'lsada amri ma'ruf nahiy anil munkar qilib bersin deb hozirgi kunda azizlar bunday to'ylarimiz deyarlik ko'payib ketgan va har kuni har mahallada bittadan shunaqa amri ma'ruflik marosimlar bo'lib turibdi albatta bu to'y bu xursandchilik bu shodlik to'yda xursandchilik bo'lishi kerak buni inkor qilib bo'lmaydi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shunday deganlar har bir holatda o'ziga yarasha bir odobi bo'lganidek xursandchilikda o'z chegarasida turib xursandchilik qilishlik bilan birga amr ma'ruf nahiy munkar qur'onni ham hurmatini saqlamoqlik kerak ko'pchilik bu marosimlarni shunchaki ergashib qilinishlik deb o'ylayaptilar yoki ba'zi birlari o'ylaydilarki buni shu domlalar tomonidan majburlab qiliniladi deb o'ylaydilar azizlar biz birorta marosimda biror to'yda qandoq qilishlik haqida oilalarga aralashmaymiz xohlagan holatida to'y xohlagan holatda marosim qilishlikka har bir kishi o'z haqqi huquqiga ega shuni orasida ba'zi birlar mana shunday bir kunduzi yoshlar ila bir xursandchilik o'tkazilib to'ylar chiroyli tarzda o'tib nihoyasida tunda bir kattalar bilan birga bir duolar bilan bo'lib qolsa deb kechqurun amri ma'rufni tashkil qilyaptilar mana bugun ham mana shu xonadon o'zlarini bugungi tantanalarini xursandchiliklari nihoyasida amri ma'ruf bo'lib qolsa edi degan orzu bilan bizlarni taklif qildilar to'y qiluvchida ham bizda ham bitta mana shu xonadonda yaxshilik kunlariga birgalashib duo qilishlik shuning uchun ham biz bugun shuncha odam to'planib turganligimizdan foydalanib eng bir zaruriy masala xususida suhbat qilamiz bu har bir narsada kerak bo'ladigan eng ulug' narsadir ajib ajib insonlarni bir biriga do'stligini orttiradigan va payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning o'zlarida mujassam bo'lgan ulug' bir xislat husni xulq haqida suhbat qilamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aysarul ibadati somtu va husnil xulq dedilar ibodatlarni ichida eng osoni amri ma'rufga ya'ni qur'onga suhbatga quloq solishlik va husni xulqda turmoqlik dedi qur'oni karimda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni madh qilib va innaka la ala xuluqin azim albatta siz ulug' xulq ustidasiz deb alloh maqtadi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam ulamolar aytadilarki hamma insoniyatga berilgan fazilatlardan eng ortig'i rasulimizdadir shuningdek husni xulqda ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga tengi keladigan biror kimsa yo'q anas ibn molik roziyallohu anhu rasulimiz alayhissalotu vassalamga o'n yil xizmat qilgan sahobalardan mana shu sahoba aytadilarki أنا خدمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات ولم تقل لي قط أف men o'n yil to'xtovsiz payg'ambarimiz muhammad alayhissalotu vassalamga xizmatkor bo'lganman biror marta bu kishi menga uf degan so'zni eshitmaganman deydilar shunday husni xulqda edilarki biror ishni qilsam nega bu ishni qilding demas edilar biror ishni qilmasam nega bu ishni qilib qo'ymading degan gapni qilmas edilar nihoyat darajada husni xulqda edilar deydi husni xulq nima degani azizlar qanday odamni biz husni xulqlik odam deymiz husni xulq degan odam bu o'sha payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning xulqi bilan xulqlangan odamga aytilinadi chunki eng sohibi xulq zo'r xulqda bo'lgan zot bu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam biz xulqni odobni mana shu zotdan o'rganamiz musulmon bo'lganligimiz uchun har bir musulmon o'z rahnamosi o'z payg'ambari alayhissalotu vassalamning husni xulqini yaxshi o'rganmoqligi kerak husni xulqqa shu qadar katta savob borki hozirgi bir hadisni aytamiz mana shu hadisdan o'rganib olinadi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vassalam aytgan ki ana zaimun bi beytin fi rabatil cenne limen terakal miraa ve inkene kana muhiqqan va ana zaimun bi baytin fi wasatil janna liman taraka al kadhiba va in kana mazihan وأنا زعيم ببيت في جن في أعلى الجنة ومن حسن خلقه دجن كلر يعني men jannatni bir chekkasidan bir bog' bir qasr bino qilib berishlikka kafilman debdilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytyaptilarki siz bilan bizga nafaqatgina jannatga kirishlik balki jannatni ichida qasr qilib berishlikka kafil bo'lyaptilar o'z gardaniga bo'ynilariga olyaptilar zomin ana zaimun deb degan ma'noda mana o'zimni bo'ynimga olaman kafilman shunga deyaptilar jannatni bir chekkasidan bog' qasr qilib berishlikka shunaqa odamgaki tortishib ketgan mahalda o'zini haq ekanligini bilib turib ham janjaldan o'zini olib qochgan odamga men jannatni bir chekkasidan qasr qilib beraman deyapti aytaylik ikkita odam tortishib qolindi u shariat bo'yicha tortishuv bo'lsin dunyoviy tortishuv bo'lsin odatda biz tortishayotganimizda o'zimizni haq ekanligimizni rost gapirayotganimizni haqiqatni gapirayotganimizni bilsak o'zimizni ushlay olmay qolamiz har qanday holatda ham aytamizki chunki biz bilib turibmiz rost gapiryapmiz haq gapiryapmiz shuning uchun o'sha odamdan g'alaba qilishligimiz aniq shu holatda agar biz o'shan bilan tortishib talashib turgan mahalimizda o'zimizni haq ekanligimizni aniq bilgan holatimizda ham narigi odam bilan shu tortishuv oxiri janjalga olib boradigan bo'lsa al miro al jidol debdilar ya'ni jidolga olib boradigan bo'lsa shu odam bilan tortishuvim oxiri urush bilan yakunlanmasin deb o'zini to'xtatib olgan odamga jannatni bir chekkasidan qasr qilib beraman deyapti bu oson ish emas azizlar ba'zan tortishib ketamiz masala tortishib bir marosimda ikkita odam urushib ketadi ko'cha ko'yda urushib ketadi tortishuvlar bo'lib ketadi men haqman deydi kitob o'rtaga qo'yiladi yoki boshqa boblarda yoki dunyoviy ishlarda man haqman deydiganlar chiqadi hammamiz tortishib oxir yoqalashib urushib janjallashamiz shunda tortishgan mahalda haligi odam men haq edim shuning uchun buni bo'yniga osildim degan gaplar ham bo'ladi aslida haqda turib bo'lsa ham shu sabr qilishligi qiyin bo'lganligi uchun o'zi haqni gapirayotganligi uchun o'zida mag'lub bo'lishligini sezib bir oz bo'lsada qiyinchilikni bo'yniga olib mayli taqsir qo'yavering deb u bilan tortishmasa ana shu odamga o'zicha hammani oldida izza bo'lganga o'xshagan bilan jannatda bitta qasr bino qilinar ekan azizlar lekin biz o'sha jannatdagi qasrga intilishligimiz uchun juda katta matonatda turishimiz kerak mana shunday tortishuv jidollar bo'lib qolganda o'shanga yarasha o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shunday qilardilar sahobalar bilan tortishib janjallashishlikdan qaytarardilar hatto sahobalarni ba'zi birlari bir narsani tortishib qolib rasulimizni oldilariga keldilar ikkita sahoba qiroat bobida aytdilarki yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam man hozir qur'ondan qiroat qilib beraman mana bu odam buni xato deyapti deb o'qib berdilar keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki sen o'qichi dedilar bunisi ham o'qidi shunda aytdilarki seniki ham to'g'ri seniki ham to'g'ri dedi lekin ikkovinglar bundan keyin tortishmanglar bizdan avvalgi qavmlar shu tortishib bir biri bilan janjallashishlik uchun baloga giriftor bo'ldi agar musulmonlar bir biri bilan ixtilof qilaversanglar olloh sizlarni qalbinglarni ham bir biringlarga ixtilof qilib qo'yadi unda yomon bo'ladi dedi hamma ixtiloflar hamma kelishmovchiliklar mana shu tortishuvni natijasidan kelib chiqadi yaxshisi johil va boshqa holatlar bilan tortishib bo'layotganda endi men haqman u demasdan odam o'zini o'zi to'xtata bilishi urushni oldini olishi janjalni oldini olishlik uchun mardlarcha sukut saqlay bilishni ham bilish kerak zero bu qiyin bo'lsada o'sha aziz musulmonga o'sha aziz birodarimizga jannatni bir chekkasidagi qasr muborak bo'lsin shu qiyin bo'lganligi uchun va yana aytyaptilarki ana zaimun fi vasatil janna bi baytin fi vasatil janna va men jannatni o'rtasidan markazidan bitta bino qilib berishlikka bitta qasr qilib berishlikka kafilman shunday kishigaki tarakal kadib agar yolg'onni tark qilsa va inkana mazihan hazillashib gapirayotganda ham yolg'onni tark qilgan hazillashayotganda ham yolg'on gapirmagan odamga men jannatni o'rtasidan bir qasr bino qilib beraman dedi demak azizlar yolg'onni tark qilishlik hazil bobida biz ba'zan hazillashib yolg'on gapirib qo'yishlik emas ba'zan chindan ham yolg'on gapiramiz agar mana shu narsalardan ham o'zimizni saqlasak har qanday holatda yolg'on gapirishlikdan o'zimizni muhofaza qilsak jannatni o'rtasidan bizga qasr bino qilinar chunki eng yomon illatlardan bittasi bu yolg'onchilik azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki al asidqu yahdi ilal bir val bir yahdi ilal janna val kidb yahdi ilal fujur val fujur yahdi ilal jahannam dedilar ilal nar dedilar rostgo'ylik bu birga yaxshilikka yetaklaydi o'sha bir jannatga yetaklab olib boradi yolg'onchilik bu fujurga yomonlikka yetaklaydi fujur esa uni dozoqqa yetaklaydi dedilar shuning uchun eng birinchi narsa hamma narsada yolg'onchilikdan o'zini olib qochish kerak eng yomon illat shu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam biror marta yolg'on gapirmaganliklarini hamma sahobalar biladi shuning uchun ham imom buxoriy hazratlari hadislarni rostini yig'ishlik mahalida juda katta bir uslub ila yig'dilar aytardilarki bu hadisni kimdan eshitdingiz palonchidan eshitdim desa o'sha odamni avval oldidagi odamlardan shu odamni yolg'on gapirmaganligiga ikkitadan guvoh keltirardilar ikkita uchta guvoh kelib mana shu odam yolg'on gapirmagan hayotida desalar keyin o'sha odamni gapini olardilar siz to'g'ri aytibsiz siz kimdan eshituvdingiz bu hadisni man palonchidan eshituvdim o'sha odamni oldiga borib yana u odamni ham yolg'on gapirmaganligi to'g'risida ikkita guvohni olgandan keyin u hadisni yozib siz kimdan eshituvdingiz deb oxiri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qadar yetib boradi zero u zotni davrida bo'lmagan bo'lsa ham eng oxirgi eshitgan odamga sahobagacha o'sha silsila ulanib boradi hadisni rostligida roviylari mana shunday qilib imom buxoriy hatto bitta hadisni deb yarim davlatni yarim olamda aylanib chiqqan paytlari ham bo'lgan eng oxiri bir kuni bir hadisni izlab izlab bir joyga kelganda o'sha odamni bilsa o'sha odamni tasdiqlangandan keyin u odamni gapidan keyin shu hadisni rost hadis deb yozishlari kerak edi chunki eng oxirgi roviyga yetib keldi so'rab so'rab so'rab eng oxirgi robiyga keldi u odam o'zini bog'ida hayvon boqayotgan edi shunda imom buxoriy haligi odamni oldiga kelayotguvdilar shundoq etaklarini ko'tarib hayvonni ovqat yeyishlikka chorlab mah mah deb chaqirganini ko'rib qoldi imom buxoriy to'xtadilarda orqasiga qaytib ketdi haligi odam ey to'xting mehmon nimaga keldingiz nimaga ketib qolyapsiz deganda man shu bitta hadisni palonchidan eshitib shu qilib eng oxiri sizga yetib keldim sizdan ham eshitsam demak siz oxirgi roviy bo'lasiz shu hadis rost bo'ladi lekin sizdan endi bu hadisni eshitsam ham rost ekanligiga shubha bo'ldi men rost deyolmayman chunki siz hozir etagingizda hech narsa yo'q quruq etagini ochib hayvonni chaqirib yolg'on gapirdingiz tilsiz hayvonga yolg'on gapirgan odamda endi men rost hadis borligiga ishonmayman dedi shunchalik darajada yolg'onchilikdan qochdi shuning uchun ham imom buxoriy hazratlari eng rost hadisni yig'ib berganlar aytaylikda azizlar o'zimizga o'zimiz bir savol beraylik biz bir kunda biror marta ham yolg'on gapirmasdan o'tkaza olamizmi ming afsuski bu hammamizda bor illat hammamizda bor illat yolg'on gapirmasdan bir kunda o'tkazib olsak alhamdulillah deyishimiz kerak hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirib qo'yamiz bir narsani bahona qilib yolg'on gapirib qo'yamiz lekin imkon qadar harakat qilish kerakki agar yolg'on gapirmasdan hayot kechirsak jannatni o'rtasidan bizga qasr borligini esdan chiqarish kerak emas va inkana mazihan dedilar hatto hazillashib hazillashishlikka ruxsat beradi islom hazil bor lekin shu hazilda ham chin hazil bo'lishi kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga bir yoshi ulug' kampir kelib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam men ham jannatga kiramanmi degan edilar rasulimiz haligi kampirga qarab yo'q kampirlar jannatga kirmaydi dedi shu holatda kampir xushdan ketay deydigan darajaga kelib qoluvdilar rasululloh ey o'zingiz bo'lsang onajon kirasiz jannatga dedi men hazillashdim hayron bo'lib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz ham hazillashasizmi deyavdilar hazillashdim lekin rost hazillashdim siz kampir holingizda kirmaysiz jannatga yosh bo'lib kirasiz dedi jannatga kampir bo'lib kirmaydi hech kim yosharib kiradi lekin bu hazil edi rost hazil edi shuning uchun hatto mana askiya yoki hazil qilishlikka islom ruxsat beradi lekin mana shu chegaradan chiqmagan holatida rost gapirib turib qilish kerak endi albatta bu degani askiyavozlikka ruxsat yo'q ho degani emas man aytmoqchimanki bu bandachilik o'tirganimizda o'z öz o'zidan hazil chiqishligi aniq lekin mana shu hazil bobida ham rost hazil bo'lishi kerak mana shunday hazilda ham hazillashib ham yolg'on gapirmagan odamga jannatni o'rtasidan bino payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olib berishlikka kafil bo'lyaptilar oson emas azizlar jannatni markazidan joy olib olishlik yana qurilgan bino yana kim olloh tomonidan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam tanlab olib bergan binoga ega bo'lishlik oson emas lekin mana shu narsani hammamiz qilishimiz mumkin buning uchun yolg'on gapirishlikni to'xtatishimiz kerak yolg'on ko'pargan joyda baraka ketadi hozir savdoda ham yolg'on sinoatda ham yolg'on yurish turishimizda ham yolg'on hammasi yolg'on albatta bu degani jamiyat yolg'on ustiga qurilib qoldi degani emas lekin o'z uz o'zimizdan arzimagan narsaga yolg'on qo'shib o'rganib qolganmiz bahona endi shunday qilmasak bo'lmaydi ekanda yo'q o'sha narsani agar hammamiz tark qilsak bo'ladi shu narsani to'xtatsak savdo qilayotganda ham yolg'on qo'shib qo'yiladi hayotida umuman bir litr ham sut bermagan sigirni olib chiqib o'n litr beradi deb yolg'on gapiradi holbuki bu harom bo'ldiku ham yolg'on gapirdi ham harom qildi savdosini va hokazo bunaqa misollarda siz farosatli kishilarga man bittalab sanab berishligimga hojat yo'q bo'lsa kerak shuning uchun ham azizlar jannatni o'rtasidan agar qasr olmoqchi bo'lsak yolg'onda tarq qilamiz uchinchisi aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi asosiy bizni aytmoqchi bo'lganimiz jannatni eng oliy joyidan chekasi ham o'rtasi ham emas eng oliy joyidan eng zo'r joyidan qasr qilib berishga men zominman kimki xulqini chiroyli qilsa dedi husni xulq odoblik bo'lsa dedi husni xulq bo'lishlik bu jannatni eng oliy joyidan joy olishlik lekin husni xulq bo'lishlik bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni husni xulqiga ergashishlik mana shu zotdek bo'lishlik payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shu darajada husni xulq edilar husni odob edilar kechirimlik edilar uhud jangida boshlari yorildi muborak lunchlariga kamon tegib tushdi hazrati ali bilan fotima onamiz yig'lab tozaladilar qonlarini rasulimiz qonini yerga tushirmaslikka harakat qildilar aytdilarki agar meni qonim yerga tushsa edi shu yerdagi hamma kopirlarni kuni voy bo'ladi yer yutib yuboradi dedi hatto sahobalar aytdilarki sizga ozor berdi qarg'ang bularni yo rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir duo qiling alloh kifoya qilsin devdilar yo man kechirdim ummatni xalqni qarg'ab duoibat qilgani kelgan payg'ambar emasman deb kechirib turdilar mana shu husni xulqligi bo'ladi azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni husni xulq odobliklari shu darajada edi hattoki ba'zan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga har xil fikrlar bilan boshqalar bilan kelib qolganlar tortishayotganlar va hokazolar bo'lsalar ham o'shalarni oldida juda husni xulq bilan muomala qilardi kunlarning birida rasulimiz alayhissalotu vassalamga tushgan zakotdagi baytul molni unga bunga taqsim qilib berdi shunda bir arobiy kelib rasulimiz alayhissalotu vassalamning bo'ynilaridagi ustidagi ko'ylak ridolarini mahkam bo'g'ib turib u zotni silkib menga ikkita tuya berasan yoki ikki tuyada narsa berasan degandek qilib silkib qoldi bu men sendan so'rayotgan narsa ey muhammad alayhissalotu vassalam bu saniki emas ollohniki bu degan gaplarni qildi hatto hazrati umar roziyallohu anhu va sahobalar g'azablanib ketdi bundan izlari chiqib qoldi kiyimlarini lekin rasululloh alayhivasallam o'zlarini ushladilarda haligi sahobaga qarab sen juda to'g'ri gapni aytding haqiqatda bu mol dunyo meniki emas ollohniki lekin hozir men ham seni shu gapni gapirayotib shunaqa qilaymi deb kuldilar tabassum qilib kuluvdilar yo'q siz unaqa qilmaysiz chunki bu sizga xos narsa emas dedi rasululloh sallallohu alayhi to'g'ri aytasiz dedida sahobalarga qarab shu odamga o'sha aytgan narsasini beringlar dedilar bu ham rasulimiz alayhissalotu vassalamning husni xulqligida edi bir kuni hazrati umar va boshqa sahobalar bilan birga o'tiruvdilar bir yahudiydan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir muomala qiluvdilar bir narsa sotib olib bir narsa bergan edilar mana shu narsani berishligini uch kun bir muddatga belgilagan edi muddatlariga uch kun qolganda haligi yahudiy kelib o'zining fitnasini qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hijolat qilish maqsadida keldilarda bani hoshim bilan savdo qilish kerak emas o'zi bani hoshim qabilasi sening opa dadalaring seni oilang bilan oldi berdi qilish kerak emas mandan olgan haqqimni ber qarzini ber deb to'polon qila boshladi yahudiy holbuki hali belgilangan vaqt kelmagan edi shunday ko'p haqoratlarni gapirib haddidan oshdiki hazrati umar o'rnidan turib aytdiki agar biz sizlar bilan tinch yashash haqida sulh qilmaganimizda edi hozir sani adabingni berib qo'yardim deb qo'lini qilichiga olib bordi ovozingni o'chir degan gapni qiluvdilar hazrati umarga qarab aytdilarki undoq qilmagin dedilar bundoq qilmagin haqiqatda ham bu to'g'ri aytyapti lekin bu uch kun burun kelib so'rab turibdi bu narsani agar hazrati umar sen shunday qilmoqchi bo'lsang yordam qilmoqchi bo'lsang buni aytgan narsasini sen to'lab turgin man senga beraman dedi shunda hazrati umar turib qancha pul edi qancha dunyo edi deb turib haligi yahudiyga berdi bergandan keyin yahudiy qo'liga olib aytdiki men judayam ko'p tavrot ko'p oldingi kitoblarda o'qiganman mana shu kitoblarda hammasida sizni husni xulqligingiz to'g'risida gap bor edi man shu paytga qadar sizni bir qancha narsalar bilan sinab ko'rdim eng oxirgi sinovim shu bugun edi agar shu ham tasdiq bo'lsa sizni haqiqiy payg'ambar deb bilishim kerak edi shuning uchun bugun man sinab ko'rdim man bildimki siz haqiqiy payg'ambar ekansiz meni kechiring man sizni diningizni qabul qildim dedi bu ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning husni xulqliklaridan edi azizlar shuning uchun har qanday holatda ham biz husni xulq husni odob bo'lishligimiz lozim bo'ladi xususan husni xulqlik bu har bir narsada kerak husni xulq ibodatda ham kerak ibodat odobida ham kerak namoz o'qishlik ibodat mana shu ibodatimizni ham olloh uchun husni xulq bilan eng chiroyli liboslarda eng xushu eng huzuda judayam husni xulq odob bilan namoz o'qilinadi boshqa muomalalarda qur'on o'qisin qur'on eshitsin husni xulqda bo'ladi ota bilan farzand orasidagi muomalalarda husni xulqlik aka uka orasida qo'ni qo'shnilar orasida husni xulqlik va birodarlar orasida husni xulqlik bo'ladi ayniqsa mana shu nikohlanyapti bugun nikoh kechada turibmiz er xotin orasida ham juda katta husni xulqlik talab qilinadi shunday husni xulq sahobalar shunday ulug'lar bo'lgan ekanki azizlar bir birlari bilan o'sha husni xulq odobida bo'lganligi uchun bir birlari bilan chiroyli yashagan bir diyorda odamlar bir biri bilan er xotin janjallashib qolsalar ayollariga bir iborani aytar ekanlar ey ayol sen cho'ponni xotinini husni xulqidan xulqlansang bo'lmaydimi degan gapni gapirar ekanlar bir diyorda bo'lib o'tgan ekan hamma shu gapni aytar ekan o'sha shaharni qozisi ham o'zini ayoli bilan janjallashib qolib ayoliga senda odob yo'q cho'ponni xotinidan o'rnak ol degan gapni gapiribdi shunda u so'rabdi nimaga bunaqa deydi hamma bu maqolmi desa yo'q maqol emas u bir chekka qishloqda bir cho'pon yashaydi shuni xotini nihoyatda eriga nisbatan husni xulqda turadi debdi shunda qozini ayoli man borib bir ko'raychi u qanaqa darajada husni xulq ekan qanaqa ayol ekan deb borib izlab kiribdi uyga kirsalar bir oddiygina ayol kambag'algina ayol kiribsa haligi ayol ko'zadan suv quyib suv ichayotgan ekan boy badavlat odamda ayoli bo'lgan bu qozining ayoli kiribdilarda o'sha cho'ponni ayoliga qarab menga ham bir suvingizdan bersangiz debdi shunda qo'yibdida uzr so'rab mehmon bu suvdan bera olmayman chunki bu suv anchadan beri oftobda turib isib qoldi ho'p desangiz boshqa joyda salqin sovuq suv bor o'shani olib kelib beraman debdi sovuq suvni olib kelib beribdi ichgandan keyin so'rabdiki o'zingiz shu suvdan ichdingizu deganda aytibdilarki to'g'ri shu suvdan ichdim lekin meni erim ertalab meni boqaman deb cho'ponlik qilgani chiqib ketadi unga qo'yib bergan quyib bergan meshdagi suvi oftobda isib ketadi erim u yoqda issiq suvni ichib tursa man uyda endi sovuq suvni ichgani uyalaman debdi shuning uchun erim mana qiynalib boqib issiq suv ichib yursa salqin suvni ichib o'tirmay degan uyatimdan mana shu narsani qilaman shuni eringiz biladimi deganda yo'q erimga buni bildirsam undan manmansiragan yoki riyo qilgan bo'lib qolardim hozir siz mehmon bo'lganligi uchun aytyapman dedi shunda ayol bildiki unga qarab haqiqatda ham cho'ponda ayolidan o'rnak ol deganicha bor ekan dedi va bu yillar aro mana shu maqolga aylanib hozirga qadar ba'zi diyorlarda ayoli bilan janjallashib qolsalar sen cho'ponda ayolidan o'rnak ol degan maqol kirib qolgan ekan aytmoqchimanki husni xulq degani mana shunday xulqlik bo'ladi sahobalar ham ayollarga nisbatan shunaqa husni xulqda bo'ldi xususan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'zlari shunaqa husni xulqda bo'ldilar shunaqa husni xulqda bo'ldilarki oysha onamiz aytadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga uy yumishlarda tikishga yordam berardilar ba'zan uy yumishlarni bizga indamasdan o'zlari qilib yuraverardilar nihoyat darajada biz bilan chiroyli xush muomalada bo'lar edilar deb aytadilar sahobalar ham ayollari bilan mana shunaqa husni xulq husni odobda gaplashardilar azizlar shuning uchun ham biz husni xulqda bo'lsak agar musulmon o'zini odobida chiroyli tursa inshaalloh mana shu husni xulqi bilan jannatni eng oliy joyidan makon topadi biz ba'zan hozir mana shu husni xulqdan yaroqlashib qolganligimizni ko'ryapmiz yoshi kattalarni hurmat qilishlikdan uzoqlashib qolganimizni ko'rib turibmiz azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki kattalarni hurmat qilmagan kichiklarni izzat qilmaganlar u bizning ummatimizdan emas dedilar bu hadis sahih hadislardan rasulimiz alayhissalom xuddi shunday dedilar kattalarni hurmat qilmagan va kichiklarniga rahm qilmagan ularni izzatlamaganlar bu bizdan emas dedi yoshlari katta katta otaxonlar bilan yosh bolalarni bemalol aytishib urishayotganlari janjallashayotganlari bozor ko'cha ko'ylarda bemalol ularni hurmat qilmayotganini ko'rganimizda beixtiyor mana shu hadis qalbimizga keladigan bo'lib qoldi va fursatdan foydalanib mana shu haqida ham bir birodarlarimizga xalqimizga bildirib turmoqligimiz oqsoqollarni hurmati qilishlik joiz ekanligi va zarur ekanligini uqtirib o'tishlik lozim deb topdik rasulimiz alayhissalotu vassalam bir hadisda aytganlaridek agar munkayib qolgan qariyalar bo'lmaganda to'rt ayolik hayvonlar va gunohsiz go'daklar bo'lmaganda ustingizga balo seldek yog'ilar edi dedilar demak bizlardan har xil baloyi ofatlardan saqlanib turishligimizga munkayib qolgan qariyalarimiz va go'daklarimiz va chorpolarimiz sabab ekan azizlar mana shu narsalarda ham hurmatini izzatini joyiga qo'yishlik lozim bo'ladi duo qilaylik alloh taolo hammamizni husni xulqda husni odobda mustahkam qilsin yangi bo'lgan oilaga baxtu saodat shariatga muvofiq hayot berib ikkalalari bir birlarini husni xulqi bilan odobini joyiga qo'yib hayot kechirishlarini nasib aylasin birahmatika ya akbar assalomu alaykum